MC Gusta Lucas Lugo From Brasil The Max no beat Quem diria que fosse chegar nesse ponto Me fale, eu tô pronto Tô querendo saber É melhor pra você Não precisa me preservar Não vou me assustar Prometeu que ia se conter eu falei que pagava pra ver. Pediu pras amigas, falou que não ia dançar. <laughs> Mas a sua promessa, o grave bateu pra quebrar. E quando ela escutou grave, ela desce suave, desce suave. Toda sem maldade, ela desce suave. Tem habilidade, ela desce suave, desce suave, que maravilha. Só bunda pra baixo, bunda pra cima, é só bunda pra baixo, bunda pra cima. Olha essa menina, toda empinadinha, só bunda pra baixo e bunda pra cima. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara e já tá preparada. Ela joga na cara, toda bunda e na arte da dança ela já é treinada. E quando viu já tava rebolando, e quando viu já tava rebolando, as mãozinhas pra cima jogando e o ritmo te controlando. E quando viu já tava rebolando, e quando viu já tava rebolando, as mãozinhas pra cima jogando e o ritmo te controlando. Usando, causando e mexendo, rebolando mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Dançando, causando, remexendo, rebolando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Quem diria que fosse chegar nesse ponto Me fale eu tô pronto, tô querendo saber É melhor pra você Não precisa me preservar não vou me assustar prometeu que ia se conter. Eu falei que pagava pra ver. Mentiu pras amigas, falou que não ia dançar. <laughs> Mas a sua promessa, o grave bateu pra quebrar. E quando ela escutou grave, ela desce suave, desce suave. Toda sem maldade, ela desce suave. Tem habilidade, ela desce suave, desce suave, que maravilha. Só bunda pra baixo, bunda pra cima, é só bunda pra baixo, bunda pra cima. Olha essa menina, toda empinadinha, só bunda pra baixo, bunda pra cima. E quando viu, já tava rebolando. E quando viu, já tava rebolando. As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando E quando viu já tava rebolando E quando viu já tava rebolando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Pensando, causando E mexendo, rebolando As mãozinhas pra cima jogando causando e mexendo. as mãozinhas pra cima jogando e o ritmo te controlando.